خودتون رو بالا ببرید عزیزان من سطح معرفت خودتون رو سایت های سیاسی و اوراق روزنامه ها و پرس زدن توی سایت های گوناگون قرار ندید این سطح معرفت شما اینا نیست البته خوشبختانه من امروز تو این حرفایی که زدم حقیقتا میگم من لذت بردم حرفهای خوب حرفهای پخته که جا افتاده گروهیم بیایی درست اینو انسان خوشحال کننده است من میخوام بگم هرچی میتونید اولا به این بخش کار کنید سطح معرفت رو بالا ببرید با قرآن با نوشتجات مرحوم شهید متحری با نوشتجات وزرای بزرگی که خوشبختانه امروز حضور دارن در حوزه های علمیه آشنا بشید خطبای جوانی امروز در حوزه دیگه هستند که میتونن در این قسمت به مجموعه جوانهای دانشگاهی یادی بدن کمان که خب به کار خوبی هم داره انجام میده سطح معرفت معرفت دینی داره بالا این یکی از کارهاست که حتما لازمه اون کاری که به نظر انجام میگیره مطالعات اسلامی است